sang saya dalu hararas abyara kang lintang kumedhep Desonyo tengah wengi Lumrang kantan ing pospito Om Karnyuan ing pudian sang dwicawara mrengeng lur swaraning madu prongto manung sungsa Berening ke hamba Witing Angkat carita wangsuling Sang Werkudara. Hanyar kala nyarengi gumantining mongso diwasaning wanci wis manjing ing madya ratri. Dedhet idem prabaning dalu. Tan wonten jan maku ingkang kadulampung lintang luku mawa Prabu Sumunu. Coblak ilange dina Ramoka dadi panuntun kiblating wektu. kawur yang sasa Dewi Sinawaka hagelar kang Taranggono sumewo. Mesem Semratu ning dalu kating api nasikot cinandra pindha kenyar maja kang wis ndungkap manjing jagating moro Mabukuh kang lintang wuluh sinambung gemak tarung banyak anger mati mesem Joko belek mermelek Joko tua mencorong mengku Prabowo. Wata kaya mengkono sering wengi jago aramik kapi arsi semusul bang wetan kang analaki daya-daya ratu ing dalu manjing bumi Kekejero sang panjenengan tetela dadi manggla tutane ngarep kang ngarsa siniwaka dadi ginugah isi ning sini sinigeg. Ganjo kami setia mengi datang katikang mapan ing pertampan sabtu warga. Nenggi sang penemban pegawai nabi Yesus ingkang pinarak ing mati pacrabakan sini besang iya para santri nampi datang swan pening kewayah radian harjulut winter patpono kawan. Nyata wis kondang kau nangunang sang penemban nabi Yesus. Miat langan ning kalang nyewana gelar pandamun carem tiga petak sineblak maruta temeh sumilak dadi ngeglok pucake ngadaka katon dirumaya kalimpet saju kang hangendanu Hadeging Prabata ngger hangerang sang tawang Pereng miring sintung jurang kekalang lemah bangkang sinelo selo gilang Lengkai ngargepi para minangka marga manghayat ngakoso kuwi nanggon talundakan ti tunda-tunda lenggak-lenggok lir katak saka kang lagi jumbono naratas ilining toya saking sungapaning guwa miwah sumber gantung nut telo manjing telenge kedung kaya go ngrembuyung ora tumiyung Angin manglung gisi ing gedung labet sinaba wawa kelawan lutung indung-indung gluntung yang ngulu gluntung rumah kang pasiten para putut kagilut marang kepasren mang menyu janggan karo kautaman tanpa sungkan nitisaken sanggar pamujan wonten tataran ajar hamedar kawruh anyar ingkang wasih anu budi kanthi teki ngesti rahayu sagung dumadi bocah ing kono wis mewinangun prasaja pepayuraning raja mala tinata runtut meh warata dudur miring deling gading kinancing marang pasak pring saliring adeging saka kayu restu panuwun wali kukun blantar mburi cendono sari blantar tengah hangaglah pinasang blencong isi lisah jarak miyang golo-golo tetebengan tebaning pring den sulam sepuluh piring menaka hamburu kuti wis mok nenggih pacrebaning sang maha yoga nadyan to prasaja yekti ing riku sramaning janma ingkang katarima madhek brahmana winastaning pertapan sapta warga inggih ing pertapan sata sarengga inggih serbat ing retawu Nggih wonten sinten tunggul ing pertapan Sabtawarga Tuh menika pandam gurit naning siswa sogot warp sang penemban begawan Nabi Yasa. Ya sang Kresna dipayana inggih sang Rancaka para sutek napa inggih sang begawan Wiyasa. Padha-padha sepating janma nyata sang Wiyasa kinacek sagung sesama. Kawimbuh prita wicaksana putus sariring kawruh limpat ing cipta sasmita wek muda wis gentur topo. Lumayang sak ngiling toya, ancik-ancik pucing curiga. Karmolah topo mendem, topo ngelangke wis datang sendiri, dadi sepi kang tanpa waji digdaya kang tanpa senjata. Nujuri prayogi, sang iku lenggah ing sasana ngadep kibat pracima ngadep sang iya para siswa Ing mangke nampi sawane punika wayah Radian Harjuna saking Madukara. Ing wingking pangkang tulung nggih Lurah Semar garip petuk dal badong ngemung cemadong dateng dawing sang perembar. Teka mengkono sadaning sang Begawan Yasa ingkang manduk dateng ing wayah Sang Dananjaya. sang moho yogi Om Sang Wipro Kadiparan karsaning wenghudipati yukya saliring warana kang kumelar aneng bumi ugi hulun tetahno tandya sang wiku hanjarwi oh Karcono masih dam sekaring bawono lenggeng. Tak les padhake putuku Harjuna ingkang sowan maring ing Saptawarga, Kulub Dananjaya. Kuwi nang tukar harjan sowan sira Kulub marak ing ngersaning pune Yangger Setya Margono. Nun inggih Eyang. Lulus raharjo sowan kulone sekolah saweng sulipun sembah sungkem kula mugi kunjuk ing sandhap sampeyan padu kanjeng yang kawula nuwun nuwun iya ya kuluk permadi ndak tompo banget ing panrimaku sira kuluk bekti marang peneyang ora liwat ditampani pengestuku ya nggir harjuna nuninggih Kaca dong tangan kekalih kapuning staka mugi dados jimat paripih kang jingian. Iki tak sawang kaya wong lawas. Kiai Semar padha raharja sak pratamu Kiai. Semar Semar padha slamet tekamu Kiai. Semar Gong apa Bapak ki mati apa urip kuwi Mbuh Wong wis tak pandani to Nek mangan ki aja warek-warek ndak marakke ngantuk Kakek niki bareng ketemu jangan lodeh kok. Kaya ketemu si ibu. Reng, apa? Dijawil bapakku. Mah. Kok ndak selegi surup. Mau eh? Hmm, gawe kaget bocah iki. Eneng apa? Hmm. Ora petah melek kok nyang. di penemban. Ya, Yahene wis turu to, Pak. Eh, sing turu ki sapa? Grandas. Heh, wong genah ngene ke cipta kok dikira turu. ngene ke cipta kok kathoke kobong ora krasa. Eh, kula penemban padha sak pratamu Kiai. Eh, nggih. Heh, wilujeng sowan kula niskala penemban, sembah kula mugi kunjuk. aja dadi atimu kiai aku ora nampa sembahmu eh sebabe napa awit sira iku dudu menungso kok kiai wah cilaka terus mah dudu wong kakek iki lah iya gong heh tibae bapak dudu wong heh apa wong genah wedhus wis bocah iki kadung tuwek kok kaya ngono pono kawan aja padha suling surup mulane aku paring dawuh yen wong tuwa kudu menungsa sebab kang rama kuwi dewa ngejawantah wae bapak ki dewa kok truk Laya wong dewa kok ning isor ya, Gong. Hak ning dhuwur keju. Bapak ki dhisik rak dewa ta. ning kesalahan sing dadi dewa diudhukke nyang alam donya salah apa ngentek gedit bulok wong edan iki diudhukke nyang alam donya mongko dhisik donya ki arang-arang wong mudhun pisanan bapak petuk karo kirik wedok gandeng ya butuh Irek mau digeloni bapak terus ke gareng gue. Oh, tak pakawaturaimu minggu sio. Sia-sia. Bareng ke gareng kirike mati, gareng dimong bapak melaku, gue kepethuk wedus gembel. Wedok diningkah bapak anak-anak Petro iki. Aku wedus gembel. Iya, turunan gue Gue wedhuse bar anak kowe terus mati, bapak terus susah hati nih topo yang tengah ngalas. Kayangan goro-goro gara nrada ngudhuke widodari. Diningkah kado bapak terus anak-anak gue, iya. Iya. mana widodari nih ya. Loh ya dianake no mesake jane ya meteng lah iya meteng terus nglarike kowe gak ora dilairke ya mesake ning gembol no lairno ora wong urung wancine kok urung wancine iki apa urung sang dina malah wis lewat setahun lho kuwi gembol apa kuwi dilahirke Ya dilarik ini nek sepi uang Delalah terus Bidadari mau meteng ta adus nang pinggir kali brol jatang bayi aku iki. <laughs> Deh deh deh deh deh. deh. Wanda kaya lampor ana kok anak bidadari. Nolo garing padha slamet. Inggih wilujeng sowan kula penemban sungkem kula mugi gonjuk. iya tak tampa nala garing petruk padha slamet inggih wilujeng penemban sembah kula katur iya iya tak tampa petruk bagong apa mbah kuwi padha slamet wilujeng ora ning alangan siji apa mbah aja kurang pangapura putumu wida ora iso melu iya iya ora dadi apa heeh tanpa nono ya, enggak lulu lho. Kowe bocah iki nyelek utak. Kada peneman kok mengestoni mau apa? Lho apa ora itu? Lumrahe sing paring pengestu sing tuwa yang sing nom, Lah emang penemban karaku itu pak endi? Ya tua penemban. Hah, udah wae. tua aku no. Penemban tetak sing mangku ki aku iki. Duh duh duh duh kaya wong luhur mangku penemban tuwa kowe tuaku no nyata tuwa kowe penemban ki coba putrane sapa halah ngetes bagong kena anak anake Parasara ngono kok Parasara anake Sakri mongko Sakri kancaku sekolah duh duh duh duh oh ora Sakri Medion kere iki Sakri anak Sekutrem, ya, ya Sekutrem anak manumoyoso, manumoyoso anak Parikenan, Parikenan anak Bermani, Bermani anak Bromo, Bromo anak Bathara Guru. Loh, ya, urut menurut guru anak itu tunggal, tunggal anake Wenang. Wenang anak Nur cahyo, Nur cahyo anak nur Nurasa anak Sis, Sis ki anak Adam. lo, Wek, eh, eh, eh batok polisi madu gong lah kok apal temen apal wong sandang pangan kok ora diapal iki oh gombal lamoh kulup arjuna kula wonten dawuh ana wigati apa semengko nggon musan ngesaning pun kaki tu muli metu ya nggih Om Om Surum-surum diwang koro kingkin Lermang uswa kang layon Ong Denyo hilang memanisin watanan ira andu kumal kucem arah nyomaratani oh. Ngir danan joyo tak dangu ora matur terwaca malah ngruntuhke lho ki ana apa ngene Satya kuwi aja sok demen nangis mundak sudo kaprawiranmu ilang kautamanmu ngene Harjuna mara diake matur kulub susah mikir perkara apa ngeling ana ing donya iki ora ana gunung kang ora bisa diunggahi ora ana jurang kang ora bisa di uduni nggih Arjuna nulinggih Kangjeng Hyang sowan kula marak paduka Kangjeng Hyang namung mrihatosaken dhateng lelampahanipun Kakang Mas Brotosena anggenipun Kakang Mas Hanggung celak kalian bapa penemban pegawan Durna ing mangka menika pujangga saking Sinten Mapujangganing para Kurawa saenggo spriki dering wangsul kakang Mas Murgudoro kuwato sing manah mbok bilih kakang Mas Cinidra pecahipun dening penemban kawan duno awit saking pakenipun para Kurawa Kangjeng Hyang o oh, o oh, o oh. perkara kuwi to nuninggi Moro lunggu kang prayoga pun yang bakal paring dawuh yang kiri miat langening kalang nyewana klara tanda muncar Dinondir kekoneng surung sorote tanpa deng Kulub Arjuna Kulawang pendewa ndak pundut kanthi banget. Sira kula aja ngwatirake ngerokok iki ngraka Bratasena ya nggih. Kakangmu kae katone bodho ning sejatine pinter. Mula ora moka nganggo simbol pupuk tengah ngasem. Iku pertanda ngarawit kang dadi bebudening kang ngerokok si Bratasena. Wektu iki Bima lagi ngangsu kawruh lan ora kudu golek guru iku ora bakal lampiah awur-awur kok ngene. Awit apa awit ora kudu estine ngati mung keja kejaba memayu hayuning bawana. Kepengin minujengake kabeh para kawula sak negara ngamarta. Mula kang mengkono Hering Harjuna tak pundut kanti banget sirup lu aja nganti lali marang piwulang panca parasdya piwulang panca parasdya yaiku paugeran limo minangka pemayu hayuning bawana kang wajib ditindakake dening sapa wae ora ngemongake pangarsa utawa pamong nun inggih wondene lajering panca parasdya iku siji lambaran loro sarana kaping telu kekuatan kaping papat cara geneping kaping 5 yaiku gegayuhan luhur harjuno. kados pundi werdinipun Kangjeng Hyang mengkene murih rahayu janaloka prating delahan lambaran eh mung kapitayan lan kandeling iman lampun wus jejeg panembahe marang pangeran kang maha suci lan wikan iku tandha wis rasa lambarane jereng manungsa kang wis nindakake dawing Gusti lumantar kitab suci manut agama kang padha dirasuk ing kono ora bakal kagewang dening riduning tumindak Allah kok nggih kuwi jenenge lambaran nuninggi wondene sarana lamun wis ajeg panembahe marang pangeran murih rahayuning bebrayan serawung marang sepadani titah iku srana kang wajib ditindakake ora mawas bangsa lan agamane apa kabeh wajib den serawungi ya nggih awit gedene ngrasa kananungsan iku ngrembakane saka rumaketing kekadangan kok Janaka Sugiyo Bondo yang nyingkur seduluran kuwi malah kaya urip ancik-ancik ngeri kok Janaka. Neng kosok Bali nih, to Sudro Sampali. neng yang Sugi kanca demen serawung Iku bebasan tombo sak sadurunge loro anani hamung tenter melang ilang saka rasa kuwatir Harjuno, Harjuna. Nuninggi banjur kekuatan senjata kang ampuh kanggo ngadepi sambika iku ora ana liya kejaba kerukunan lan kemanunggalan kok nggih. Ngendi ana desa sing wargane cerah. Ing kono ora bakal tuwuh katentreman sebab anane hamung sulaya. ngendiono ana negara sing kawulane ora rukun, Ing kono mesti gampang ngrembaka wijining memungsuhan. Mula kerukunan iku kekuatan kang ampuh kanggo mbrasta marang angkaraning jagat permadi. Meninggih Kanjeng Banjur coro lamun wis manunggal daya dinayan kanthi ngurkepi sem semboyane bineka tunggal bisa labuhan marang nusa bangsa negara tumuli ingkang maujud carane kanthi nengenake marang sarasean tembunging kaprah ana rembug padha dirembug madhangake perkara kanthi ora nambahi perkara nggih nadyan to sawetara ana bedaning penemu jer kabeh mau wujude kanggo ngurungkepi bebener wajib kuwi antuk pakurmatan janaka ya kanthi penyengkuyung bedaning penemu iku mau tundone bakal antuk lan gathuk sijilan sijine temah dadi mupakat nun inggih Kangjeng Hyang ingkang wekasan gegayuhan luhur lah lamun wis pitaya marang Gusti kanthi kaki panembah nengemake seduluran murid kandeling rasa kamanungsan apa dene ora ninggal kerukunan sarta demen sarasean gaya luhur ya iku adilan makmur kemuli bakal sumanding nggih Harjuna nulinggih Kanjeng Hyang kegebayang limang perkara kang cinakup jroning piulang panca parasdya iku mau mujudake rantai mas kang ora bisa dipisahake antane siji lan sijine manembah tok kang tanpa serawung ora becik dadine. Rukun kang tanpa sarasian ya uga ora bakal gathuk penemune. Mula piwulang panca parasdya iku ampuh dayane lan yen ditindakake suwe banyu sinaring kasembadaning sedya kang ginayuh Girjanaka. Ya kanthi ampuhing piulang panca parasdya akeh wong budidaya kepengin ngilangi piwulang mau awet dheweke wis kridho nafsu lan kepengin nyukupi marang butuhe dhewe nadyan mengkono nggih betasan Suradira Jalingrek lebur dening pangastuti sapa kang waninga wae luwih-luwih bakal ngrusak piulang panca panasdya dheweke mesti sirna margalayu kaya dene sulung mlebu ngene nggir Arjuna mulat mara sanggar Arjuna tetes menira kamanungsan Kanjeng Hyang rumaos lega raos sing manah dipinampi sabdanipun Kanjeng Hyang. Mula aja kuwatir tumrap keng Raka Sibratasena. Ngerti ya ya nggih. Mustikaning jagat iki mung ana telung perkara. Siji, Kang Raka Kresna, loro Kakang Semar, kaping telu Sira Kulub Dananjaya. Kresna kae suryaning jagat. Dene Sira Kulub kuwi reksakaning jagat, Kakang Semar kuwi talining jagat. Wis to. Warga Ngamarta sapa wae kang lunga. Waton wong klumo isih manunggal kuwi bisa diarep-arep baline kok nggih. Mekaten. Iya. Kowe Kang Gareng apa? Bareng mireng sabdane sang penemban ki, wah mongkok atiku jebul. Mustikaning jagat ki mung ana telu. Suryaning jagat, talining jagat, reksakaning jagat. sinuwun tresna suryaning jagat ndara janaka reksakaning jagat kakek netalining jagat wo mula aja sembrono karo bapak padha karo awake dhewe ya ngono ta gareng kowe aku ki ya dadi mustikaning jagat lho opo diomongi kok gareng ki leketeking jagat kowe iki gelah-gelahing jagat. Lah kowe memanising jagat. Tak lolo indut kowe engko jago ngapikke awake dhewe. Mula becik sirenggal bali yo kumpul marang kabeh para kadang-kadangmu. Lolakone ki ngeroko kuwi pasrahno marang kusiring pendhoya kuwi ngeroko yo nggih. nuriki ngestakaken dawuh Kangjeng Hyang. Gandeng sampung terus sabdanipun Kangjeng Hyang keparenga kula nyuwun pamit sunyun tambahing pangestu. Tumuli wangsul dhateng negari Ngamarta masrahaken dhateng Kakang Prabu Ndurwati. Ya ya kulup Lalu sak bebakali muga rahayu kang dadi lakumu. Ya mung tak weling sarating dina lakonana telung tindak megongo napas pitung tindak aja noleh pertapan lamun kembang cepoko manglung margup petien nggon sumping watke bakal manani rahayu wilujeng kang dadi uripku ya nggih Harjuna ngestakaken dawuh tiyang daya-daya nyuwun pamit ya ya tansah rahayu laku munggir danan jaya leng-lenging driya mangu mangu mangun kung kangguan nerimang Lalu mongsa suling monggo bu kepareng nglajengaken Oh, uh gandeng sampun paripurna wigatosipun kang wayah keparenga kula enggal nyuwun pamit tu pelindaraken putumu lho iya ya kiai Semarang sira kiai tak dadekke kerta wedana kerta iku gajah wedana iku serati gajahe si Janaka seratine sira kiai yen putuku lali elingno ya kiai yen luput muni benerno. Inggih, eh, ngestokaken hmm, dawuh. Cantrik, nuwun kula. Mara gagangku njaluk dhuwit 400.000. Oh inggih. Monggo monggo menembahan monggo. Kiai, eh kula. Iki ana dhuwit 400.000 tampen ana dumen sak anak-anakmu ya Kiai. Luwung kena kanggo tuku cawono dalan kanggo ketombo ngelak. Eh, ah, sembah nuwun penemban. Dipun paringi sangu. Eh, dole nolo gareng. Apa, ma, fitru? Gong, apa, tata Iki, so kepenemban aku, diparingi duit cacai petang puluh hewu. Penedung wong papat. wis tak jupuk sing 10 sing 30 demen wong telu wis aku wis sah ora nggawa dhuwitmu truk apa saka kakekne kuwi ngerti dhewe nek dit 3000 penedum wong telu tak jupuk 1000 kali 2000 kono didum karo agong agong Wis ngono untalen dhewe ngono. Duh duh duh duh duh. Grobohe Bagong iki. Cetha nek bapakku iki pancen ngatoske bayu ngempukke watu kok. Nalare, lah wong aku ki ora budhek kok. Mripat iki roh dhewe geleh-geleh. Atusan ewon papat lho. Ngaku petang puluh. Coba tuh. Lagi seketangan pertama kok iskilang akeh men. Ngono jari bapak pidato kok, ayo berantas korupsi. Hilangkan nepotisme. Ayo hilangkan KKN. Malah awake dhewe sing marahi. Gumbal. Wis rasa kowe iki gelong. Aku ora gelo kok pancen kabeh wis di pancen karo pangeran kok. Truk. Wahyu ki nek dioyak melayu tinggal ki nututi. Waduh, falsafah. Ah, golek sangu dhewe. Penemban ki keperanan karo kegendingan kok. Santri, nuwun kula niti wanci iki wis wancine aku munggah marang Sangkar Pamujan manembahe ngersaning Gusti kang mengkono cantrik kuwi tak wakil-wakil nampani pamitaning kono kawan yen isih ana ya wene ana yen ora ana ya semayan ana cantrik oh ana ninggih oh hmm. Surem surem Kaya si Jack Surem kok surem Sing di omah mlebu Orang gegerayangan Penemban ki was kok dulu Ngerti nek pola tani garing kaya kere Tinggal mlebu Tinggal mlebu Kamas Gareng, Kamas Petruk, Kamas Bagong ngampun doh cuam pun doh gelo. Kula minangka wakilipun Sang Penemban, Kamas. Bares kuras bloko suka blak utang terus terang pun Penemban menika mboten nate mereka uang Kahartakan kulo, pulau mereka benda horoni pun, jadi Seru salah di cantrik. oleh tetek. Lah iya. Wong bendahara kok dadi bendahara. Pun sampean majeng pamit kali kula, kula tampi pamitan sampean. Oh inggih Di. Kula nyuwun pamit nggih Di, ajeng nderek Kendara. Sadaringipun kontur kula nyuwun tilaran Mas Gareng. Eh, kewalik no kuwi. Ora nyangoni malah aja tinggalan. Eh, nyelkutis nanti. Ah. Eh. Ampun seleng sore, kan Ampun seling sore Surup kok sore. Kula mboten nyuwun tilaran arta niku mboten. Gandeng wekdal menika kula sak kanca nembe remen pun gegeladen ten Karawitan mila kula nyuwun dipun tilari gegendingan mawon kok Kang. Oh, gegendingan to inggih. Wah, ini syukur. Kowe ya duwe klub Karawitan, Dre. Oh, inggih gadah. Krawitan kula menika namanipun singkatanipun PPS. Paguyuban Pamardi Suka. Aku ya duwe klub. Apa? Anggayuh supaya utama. Nek singkatane ASU. Ki wong elek iki. Mbok golek liyane. Lho, Ning rak apik ta surasane iki anggayuh supaya utama. Lho iki singkatane rak ASU. Apa kuwi? Heh, sembuh. Nggih. Kula tinggali ular kambang sing nyemek-nyemek. Oh iya, nggih. Ah, niki kula ajeng nyuwun swanipun waranggana iring kiwa angka kalih. Oh ngeten. Nggih. Monggo Bu keparenga nuruti penyuwunipun kamas kula menika Bu. Uler kambang sing nyemek-nyemek. Oh niki monggo monggo monggo. Uler kambang. Monggo. nyangking ember ngiwonengen linggih jajar tetangga kangen lho kowe gotong royong nyambut nyambut gawe Yo yo yo Yo dipletrekke Bagong Maka Bu, Jaya cocok karo gendinge ora nularase ora nekat kowe. Ngono kok andek pura duwe klub PPS. Wah, kok iki tukang bawa lho, Kang. duh duh duh duh duh duh. Suara minir kok kulino bawa. Eh, kloni kan nggih. Bawa kenya Kediri. Gandrung kali semantan kula lho, Kang. beripun Mang ke Sapa catur? Dah kusuk. Alah wes wes wes wes wes wes wes wes wes wes wes aja nyuwara. Wong gamelan kok isih kurang. Wah, matur nuwun Kamas. Asep dateng manah kula sareng kula miring ulur kambang niki wau. Nggih. Monggo Kamas Gareng kagem matus jampi salit wonten Narta menika 150.000 klatri nampi. Wadah, tur nuwun. Mung sak ulur kambang wis 150.000. Heeh. Dah dah dah dah dah. Lah, kurup-kurup no macul sesasi apa itu 150.000 meletek gegere ya ora entuk terus 50.000 sampun nyuwun pamit nun niki beli wilujeng tindak wilujeng wonten dalam nggih Dik nun satu sakit 150.000 waduh ah mampir rumah makan padang oh <laughs> alah rumang sagulung bungai garing dicantrik. Nuwun wonten dawuh ka Mas Petro, Kula nggih ajeng ningali. oh inggih monggo, monggo. Nah. Menika sinartan luhoni pemundhut saking kadang kula Bapak K Suharno sarjana hukum dari HPK ngersakaken lakon rujak jeruk. Nah, menika menika lelagon kagem Bapak Ibnu Harto. Nah, nggih. Monggo kula suwun salah setunggaling wiraswara keparenga mbawani. Sinom rujak jeruk. Inggih eh, kula mitengaken. Monggo Mas. Ngedang neng tengah kula enconke waranggana angka 3 saking iring kiwa. Kakung kawula racik rucak putri tan ayo Wiraswara. Eh, mangga. Mugi dadi yo jampi. Hop, gentos Ibu Waranggono pas ukara neng layah lambah-lambah kur sinden saanane mungel sareng wiraswara sak wontenipun mungel sareng ji ro lu neng layah lambah lambah bangsa lambah-lambah ini ora akeh ora lambah-lambah iya oh, kenyong iki Monggo wiraswara solis. Kula Jawa Lombok Rame. Ibu Sinden monggo Petruk sampun maringi tilaran dateng kula rupi sesekaran rujak jeruk. Inggih, dicantrik. Ya namung sak kamat-kamat nggih ing sebab nuruti penyuwunipun dicantrik. Oh inggih, inggih. Terima kasih Mas Petruk. Menika wonten martos 250.000 monggo keparing nampi kangge pados jampi salit. Inggih. Di kula niki kok atusan hewan kok saja kok ora asli tadi Oh. Palsu. Kerayangannya pun beda niku. Terus gambare kok gelis melotok nih Niki palsu jadi, Oh, kula lintani enggak enggak kula lintani niki. Niki tesih enten atusan ewon niki. Tapi mang pandengke. Nah. Tapi sing asli karo sing palsu iki coba. Hei. tinimbang sampean beto barang palsu ndak mengko dicekel polisi kula gawane mawon nggih dipun matur nuwun wela rajaning copet iki mau si dorok atau sakit ada larang nemen ada mau rujak jero kok kok atau sakit cekir cekir mongko deploy ora pati lembut kok. Loro ket. Iki eneng layang tak waca ya, tri Monggo. Eh, Mas Bagong YTH dicekak aos. Beritanya di Jakarta, dalam di mana saja, kapan saja, di mana saya akan nonton. Aduh. Nah, nggih diparingi ngertos nek pancen ajeng mriki melih insya Allah Mas menawi mboten batal Binjang tanggal gangsal Juli wonten Mabes Polri. Dalam rangka HUT Bayangkara. Mapanipun wonten lapangan ngajeng Mabes menika gratis Aduh nggih. Nggih. Kedua usul. Wah, iki usul. Usul napa? Perang cakil syukur-syukur dari goro-goro yang main diganti wayang wong. Wah, petilan. Bisa kerjasama dengan Wu Barata, pasti gayeng. Weh usul niku nggih kita tampung. Tiga, jelali malam ini peringatan 32 tahun wafat Bung Karno. Sekaligus HUT 475 Kota Jakarta. Eh, ye. Eh. Eh, selamat HUT yang ke-475 Kota Jakarta. Kiyo ya bakali Jakarta rep gayeng ini enten apa? Harap enten pilihan gubernur. Wah, kula ajeng daftar nih. Eh, eh, eh, minimal tamatan SMU. Oh, ngoten iya. Nek mung SD tidak bisa mendaftarkan. Mula sadurunge maju persyaratannya mau wajib tok sinau dhisik dicandrik. Oh, inggih. Mongko kula tamat SR. Ha, kuwi urung SMU. Ini mboten bareng. Oh nggih. Empat nomor HP telepon di Solo berapa? Waduh. Duh duh duh duh duh. Nggih, ayo ngladeni biaya akeh. Nggih mang nomor di nomoripun telepon. Nah, telepon rumah tujuh puluh atau 711184 atau 739980 oh niku HP HP niku napa eh cah gunung eh ampun nyepelekke kula niku nak tuku HP kuat ning HP niku napa kuwi jenenge telepon dendam Nun telepon dendam. Genggam apa dendam? Uh, anu bener bener lambemu kuwi. Telepon genggam. 0816675595. Pun niku HP-ne. Oh nggih. Koneh iki mau. Weh. Oh nggih Simbah Nuwun Jakarta. 21 Juni. Kula Mas Sulistyo statistik asli Barat Medion. Oh, kulit pecel gih, pecel Medion. gih bila tampi. Niki Mas Sulistyo penggemar setia sejak tanggal 17 Agustus 94. Waduh, waduh. Ketika Mas Bagong dalang pertama kali di Barat Medion di kantor polisi Barat Oh nggih, kula nggih kelingan niku. Oh nggih. Kula dhisik si Joko niku. Sampeyan nggih. Oh si Joko wi ning Polsek Madiun Barat. Oh nggih. Nggih. Iki ngersakke lagu napa niki? Aduh. Ha. Ah. Oh nggih. Yah. Kula caosi. Napa? Napa? Nah, niki ajeng ngrungokke pun Ibu Warangguna. Inggih. Sinom cengkok grandel. Heh. Angga. Cakepanipun bilih kepareng sak galak-galake singa. Sima. Ya, Singa kena sima ya kena padha duwe siunge nek. Monggo Bu, menawi kepareng ingkang sisi tengen piyambak. Oh ini emang gak bu? Udah ini badai menengahkan Sinam ceng kok grendel Grendel kok grendel Mangga mangga leyeh-leyeh ya, karo udut. Candre udute teng kowe. Golek ngirit santrene jan galik-galik nggih Kang. Oh, piye to? Kuwi muride Mas Sungkana. Eh, niku ya mongi kok. Eh, eh, eh, eh, eh. kok guru sinden. Kuwi multi komplek kok kuwi. Jindang semarangan. Oh dari dulu jadi perhatian kita nih. Bangga Karmi. Iya. pas banget nih niki mau. Iya. Pancen mengkono sing dikersake pepundhenku Bapak Haryono. Dadi aja nganti lagu-laguku kelas iki ditinggal. Engko ndak malah kelangan ya, Trik. Oh inggih, iya, Mas. Kula kok nate mireng tenggen radio piye? Nika Ini nika tembang napa nggih? Tidak pundi Pak Ayu, tidak pundi ngoten lho. Kadi ngaren tindak wae kok orang numpak taksi ngoten lho. <laughs> kuwi judule rondo kempling lah niku lho ah rondo kempling niku setengah niku lho tak pundi mbak kayu tidak pundi kadhi ngarep tidak wae ora numpak sapi Dewa anu pora ijen, timbangan gara kula purun ngerencangi. Ah, Ngata niku, Duh. apal, apal kalau ndak sore kula nyetel kok niku. Oh, kula nek kali bojo kula duwet mpon sae. Apa? Duwet. duit iki diemplok kuwi duit kok duit ya tak turuti gandeng jantrik kiai bidang kahretakan ora tak turuti ra tok sangu awakku mangga diwalik pelok ning dibawani eh nak enten bawane to iya ha dino dino dino wonten wis mapan pinggir margi katon resik dasare persaja sinawang kok nyenresepake suwe oleh kunungku labet pengin hanguningani kuwi duweke sapa jari rondo ayu lagi blonjo menyang pasar tak susule wong randane isih kempling dinggo kanca lelekan <laughs> Monggo pun rajikaken Ibu sinten monggo duet kalian wira suara setunggal salah satu. Hah, jane Mas Kamsu jane. Eh, aja. Aja. Kuwi tukang bayari kok bawa. Oke, pun monggo. Sak keparengipun sinten monggo. Monggo aja. Monggo. badhe tindak pundi katinya ret numpak numpak taksi dewean opo ora wet pate pindah Ageng gawe legane manah kula. Ya pada pada, Ndak selak adoh karo Ndara, aku njaluk pamit ya, Trik. Inggih, inggih. akan wilujeng Mas Bagong. Nyuwun pangapunten harta kula sampun telas. Mendung ra tata. nek oboe kaya kemendan Ya wis tak kei rondo kempling. Ditewe sentek. Muga-muga sambar tumpeng uripmu. Menungsa apa aku? Sono. Nyawang entek kok muni-muni. Liyane dhuwit apa ora eneng? Oh, oh nggih, nek liyane harta kersa nggih monggo menikah. jam tangan kula kula caos Mas Bagong nggih pun niki nggih kenang-kenangan lah rak ngono mau digadekke nggih monggo heh ora entuk dit niki entuk jam wis ora sang reksa gawa karo Mas Bagong dedek jame mereknya apa weh Miki. ini jam kuno ini, ini. Tak kira ki Rolex apa kok miki jarume iso ora enek iki. Oh alah. Trik, trik. Menungso ora tata tibake barang rosokan kok kei wong. eh, do ngapes ki ya awakku. Dum-duman aku ya ora entuk. Kabeh dari 150 malah bar tiba aku ditentek. Bejo ra kaya wong cilaka iso ra kaya wong. Trik. Tantrik kula. Kowe iki aja mulai sik to. Nggih. Enten napa? Bojomu rak slamet to? Ah, nggih wilujeng. Wilujeng eh syukur syukur. Ning kawuningan kok niki nuwun sewu wadat kok kan. Lho. Wadat. Nggih. Enggak tapi narak nika pun kula cawisi daharing kangge sampean mungkin nek ten margi sepados mboten keluwen. Wah, lawuhe pun nyenengke. Apa mpun ta? Kula duwe lawuh rica-rica. Rica-rica apa? Sapi sanes. Titik sanes. Apa? Babi. Hah? Aja dadi atimu ya, Trik. Gandeng aku iki agamaku iki ya Islam, aku retuk mangan babi. Wow, sampean iku bodho. Ora iso ngrasake sak sejatine ngrasa niku ten babi niku enak kok. Ya enak sih kaya apa aku ora entuk kok. Tak sirik kok. Ya. ya wis anu salam kanggo bojomu ning omah. Aku lho mboten duwe bojo kok. Halah goblok uripmu Trik. kowe ora ngerti sejatine ngrasa ya kowe kuwi. Kuwi wong kuwi enak kok disirik. Wo satu-satu. Hmm. Mbak golek piwales. Punapa ta mirah engsun. prehatin was pokung Oh, oh, oh, oh, malang nyewarna gelar pantamun carang pinon dirke koneng sur musoro tetam padang Oh kok kendel Gus iya iya kakang semarak warap nginggar-inggar penggalih disik kakang eh nggih nonton eden-eden ing waladan sabtu warga ah kula nggih ngaten Gus Oh, niki nembe nedengipun tandur tasih gumadung mila mboten moka ketingali juru yo ing madyaning sawah saben-saben menika wau den iya kakang sareng ndara tindak wah geger tiang dusun Gus kepengin ningali dhateng ndara Janaka mengkono nggih heh napa ndara mboten mireng kathah sing ngampirke niki wau Gus akeh sing padha ngampirake nggih malah niki wau enten sing nyegat ten pinggir megi beto degan kambil ijo supados dipun tampi ndara Janaka niki dititipe kula den iya iya gawanen dhisik kakang kowe wis ngelak aku bakal ngunjuk nggih syukur wah mo eh apa sampean ora mandek diampirke eh sing ampirke sapa kae mau piyayi pinggir desa mau kon nyuwukke anake sing jari rewel wae eh eh eneng bayi rewel nggih oh eh nduk kula Kiai. Kowe ngadang aku to? Inggih Kiai. Kula nyuwun tulung Kiai niki mang suwo anak kula niki nembe nangis mawon kekejer Kiai ini yang apa? Eh, eh, eh iya iya. Anu golek dadap serep godhong dadap serep tak nggone nyeko bathuk anakmu iki. Iki dikompres nganggo dadap serep prak adem. Oh nggih, nyah rong lembar nggon bathuk ya, Nduk. Inggih, matur nuwun nggih Kiai. ya padha-padha niki nggih tumbasan ses ya eh ora eh, eh ora aku mau nulungi tok aku ora mau duiten aku mau tetulung matur nuwun nggih kiai ya wek eh, eh, eneng gunane oleh ku mlaku jebul diampirke kon nyuwuk bocah sing lagi nangis lara tenang, to wah jan ora kaya aku mlaku nderek ndoro cegat karo cawe dok wah ayune reng kowe ah tenang. guyang guyu saja seneng karo aku wah tak cedhaki tak lus-lus ya malah mesam-mesem wah bejamu no ah bae oh wong edan cilaka iso ra kaya aku wis jan ngempet cilakaku mudun raiku babak ning tengah dalan petuke wong wedok tuwek nggendong anake. Mas Bagong nyuwun tulung mangcawi anak kula niki coba ta. Wis pangan telu to ngampirke ora ngewe malah kok nyawi anake. Kakang Semarang. Eh kula. Supaya ingkang prating projaya ingkang nyigat alas iki Kakang. Eh mongko kula dherekaken Gus, ayo nulih mlebu alas sing ati-ati nggih. Spirit.